Բարև ձեզ, պարոն Գյուղապետ։ Շնորհակալություն, որ Գիրակնորիա այս արևոտ օրը մենք հյուրընկալում ենք ձեր տանը, ձեր բալիկների, ձեր ընտանիքի, այսպես ասած, հյուրասիրությամբ։ Ինչպե՞ս եք։ Եղանակների տարվա ես շատ լավ ենք, նորմալ է։ Պատմեք գյուղի մասին։ Գյուղը ունի 1110 բնակիչ, Հիմնականում բնակչությունը զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ։ Հիմնական զբաղմունքը դա, բայց երիտասարդության մի մասն էլ պաշտպանության բանակում եւ Ստեփանկերտի այլ արտադրական մասերում գյուղը կպած է մայրաքաղաքին, այո։ Դա օգնում է ձեզ, թե վնասում։ Չէ, օգնում է։ Դա օգնում հա, է, հա։ իսկ գուցե ինչ որ միտեղ վնասում է, որ մարդ չի ուզում իրեն ասի, որ ես հա, գյուղացի։ Չէ, կարելի է ասել, որ այդպես չի։ Գյուղացին ասում է, որ գյուղացի եմ, բայց բոլոր դեպքերում օգնում է քաղաքի մոտ ապրելը, այսինքն մեր համայնքը որ քաղաքամերձակ, մայրաքաղաքին կպած է, դա արդեն առավելություն է։ Քանի որ տրանսպորտի խնդրեմ չկա, Ստեփանակերտ Այգեստան 10 րոպեա ճանապարհ, ամեն ժամում մեկ էլ տրանսպորտը կա, գազելները աշխատում են։ Շատ լավ, ուսանողները կարողանում են ժամանակին ժամանակին հասնում են։ Բարոն Գյուղապետ, խնդրում եմ պատմեք երիտասարդության մասին։ Ինչպես է ապրում երիտասարդությունը այսօր Այգեստանում։ Այգեստանում երիտասարդությունը փառք Աստծո նորմալ է։ Գալի ասել, որ յոմ երիտասարդներ կան։ Մեր համայնքը զարգացող համայնք, երիտասարդություն չեն թողնում, համայնքը գնում։ Հիմնականում ստեղ են բնակում թեկուզ գործի առումով, որ Ստեփանակերտ, Մարիախաղ, թեկուզ Երևան, Հայաստանն են գնում գալիս, բայց հիմնականում յուղը զարգանում է, աճում է, երիտասարդությունը մնում է, ապրում է։ Աճ կա, ճիշտ ասած, հայմատական այլ շրջանների հետ մեր համայնքը զարգացողը։ Երիտասարդներ կան, որ մնում են գյուղում, աշխատանք էլ չունեն, բայց սեփականությամբ զբաղվում են։ Հողագործությամբ թեկոս անասնապահությամբ։ Ճիշտ է երիտասարդության քիչ տոկոսն են զբաղվում անասնապահությամբ, բայց զբաղվում են։ Կան խոշոր անասնատեր, 3-4 հոգի կան, հողագործությամբ են զբաղվում, գյուղտեխնիկային ձեռք բերած աշխատում են երիտասարդները։ Կարողանում են էլի վաստակել։ հա, Օրվա հացը։ Իսկ եթե փորձեք մի քանի բառով ամփոփեք 2017 թվականը, ինչպիսի տարի էր։ 2017 թվականը նորմալ, թեկուզ երաշտ էր, բայց բերքատվություն կար, բարձր, ցորենի բերքատվություն նորմալ էր։ Միջինի 30-32 ցենտներից հնձեցինք։ Մի քիչ երաշտ հետ կապված խնդիրներ մեր համար գյուղում։ Համայնքում խմելու ջրի խնդրեմը կա, ռեսուրսը կա, այսինքն հերիքում աջուրը, քանի որ ներքի ցանցնա նորոգելու կարիք ունի, բայց ընդհանուր նորմալ է։ Ու անձամբ դու գոհ էիք։ Արդյունքներից գոհ էինք։ Ձմերը արևոտ է, ինչը եւ յուղատնտեսների կարծիքով եւ նախքան ձեզ հարցազրույցի հրավիրելը ասացիք, որ սա ցավոտ խնդիր է։ Ցավոտ խնդիր է։ Յուղատնտեսության հողագործությամբ զբաղվելու համար լավ չէ տարին սկսած ճիշտ ասած 18 թվական, քանի որ ձյուն չկա չորա եղանակները, չոր եղանակները, անձրևներ չկա, ձյուն չկա, Հիմա սպասում ենք էլի։ Հուսով ենք որ լավ կլինի, լավ կլինի։ Պարոն գյուղապետ, առաջին անգամ չէ որ մենք հանդիպում ենք։ Միշտ էլ Այգեստանը ունեցել է բարերարներ, հերավոր ափերում ապրող այգեստանցիներ, ովքեր կապված են կամուր հա։ թելերով հարազատ գյուղին։ Մի քանի խոսք այդ մասին։ Գյուղը ունի բայարներ, բարեգործներ, հովանավորներ, որոնք որ ապրում են թե Ռուսաստանում, թե արտասահմանում օգնում են, կարելի ասած ձերք մեկնում են։ Ոչ թե գյուղացիները, ասենք համայնքը համայնքի համար անում են, անում են համայնքը, աջակցում են։ Համայնքի ամենացավոտ խնդիրը խմելու ջրի հարցն է այսինքն ներքին ցանցը փոխելու վերանորոգելու ներքին ցանցի հարցն է խմելու ջրի բայց ջուրը կա ռեսուրսը կա ակունքից ջուրը գալի մտնում է ինչ արվում այդ ուղությամբ ինչ աշխատանքներ եք կատարել դե- թերի դեր սկսել եք կարելի ասա ժողովրդի ուժերի միջոցներով մեր համայնքի միջոցներով աշխատանքներ անում ենք այդ ուղությամբ կմելու ջրի բայց քանի որ մեծ գումարների հետ է կապված այդ ներքին ցանցը նորոգելու կառավարությունն էլ խոստացել են անցյալ տարի որ խոստացել են որ հա այս տարի չփասում ենք խոստացել են որ ջրի հարցը պիտի լուծվի 18 թվականին Պարոն Վանեսյան հեշտ է մեր օրերում գյուղ ղեկավարելը ճիշտ ասած դժվար էլ չի հեշտ էլ չի հիմնական կապված է այդ կազմակերպվածության հետ համայնք ղեկավարը պիտի կարողանա կազմակերպի որ կազմակերպումը լավ է շփաթորյակները այս մեկ երեք օրինակ էլի շփաթորյակ ենք հարել այս եղանակներից ելնելով լավ մեր հուշահամալիրն է այս փողոցներն է կենտրոնական մաքրել ենք դպրոց տնօրեն է սադիվարիչվան իրենք կազմակերպեցին հավաքել են պիտի կազմակերպի յուրաքանչյուր համայնք ունի իր յուրահատկությունները։ Այգեստանցիները բնավորությամբ համառ մարդիկ են։ Կարողանում եք համախմբել։ Կարողանում ենք։ Մեկ էլ եմ ասում, մի քիչ երիտասարդ սերունդն է, բայց երիտասարդների հետ է էլի հիմնական աշխատանքներ գործնել։ Իրենց հետ պետք է կարողանանք կապել հողին, այո։ Արևը թերևս խանգարում է նաև գառնանացան աշխատանքներին։ Մի քանի խոսք այդ մասին։ Եթե կարտոֆիլի ցանման կողմից ենք նայում, կարտոֆիլը արդեն կարելի է սկսել ցանել Կարտոֆիլը սրտից չի վախենում, որ ասենք ցրտահարությունն է կվնասի գարիացորենացանելու համար հացահատիկային կուլտուրաների մասին է եգիպտացորենը դրանք չոր է եղանանք հələ ոչ չէ մինչև անձրևները չլինի կարտոֆիլ արդեն սկսել է ժողովուրդը ցանել այսինքն բանջարաբոստանային կուլտուրաներ կարելի է հա բայց հացահատիկային կուլտուրանին մի քիչ եւ ինչ խոսքով կցանկանայիք մենք ավարտեինք մեր հանդիպումը ինչ կարող եք ասել ռադիոընկերներին ովքեր այս պահին ունկնդրում են մեզ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ձեր աշխատակազմին անձնակազմին շնորհակալություն գյուղանունից համ համայնքանից, որ եկանք այս լավ արևոտորը հանդիպեցինք։ Որ ձեր Կիրակնորյա հանգիստը խլեցինք։ Նորմալ, Կիրակնորյա հանգիստ շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Ձեզ շնորհակալություն։ մակրոց կենթանի և այլ տերմիններ։ Մեջերակման տեխնոլոգիան Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել են կիրառել 2004 թվականից։ Այն լայնացավալ գործածում ստացավ քարդ ագրոսերվիսի մասնագիտական խմբի ուսուցողական և հետևողական ծրագրերի իրականացումից հետո, որը մեկնարկել է 2006 թվականին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խոշորիկ ճարավոր կենտրոնների և ջրախման տեխնոլոգիայի իրապետման իրենց մեխանիկական ծառայությունը մատուցում 50-ից ավելի անասնաբուժներ, ֆերմերներ, իսկ երկերատված խոշոր երկերավորների գլխականակը գերազանցում է 7000 տարեստարի ավելացման միտումով։ Որտեղից է ծագել երկերատման գաղափարը, որն է եղել նպատակը, ինչպիսի անասնաբուժաբուժական հնարքներ են կիրառվում երկերատման ժամանակ, ունեցող դրա անհրաժեշտությունը առհասարակ։ Տեղեկատվություն ոլորտում գիտական տնտեսական տեսանկյունից դեր հզոր երկրներում, օրինակ Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ մի շարք եվրոպական երկրներում թեհանների երժշտումը արդյունաբերական շահավետության տեսակետից արդարացված է տնտեսական հաշվարկներով եւ կիրառվում է ավելի քան 35-ից 40 տարի։ Իսկ ընդհանրապես ինչու հուշում է չերավոր կենդանուների երկերատումը կարևոր։ Երկերավոր կենդանումը արկա է ագրեսիա, որը արտացոլվում է երկերախարման և տրավմ կոպիզմի առաջացման։ Բազմաթիվ երկրներում եւ շահառման հետևանքով մարդկային մահացան դեպքեր են արձանագրվել, հատկապես սպասարկող ազնագազմի եւ ֆերմաների շարքերում։ Մեջարումից վնասվում է կենդանիների մաշկը, կուշքը, աչքերը, եղջյուրները, լի կենդանիները կարող են նույնիսկ դիժել, ինչը մեծ վնաս է հասցնում տնտեսությանը։ Մեջարավոր կենդանիների նախերների մեջ աշխատում է կենթանիների հիերարխիկ բնազը, այսինքն ավելի մեծ հզոր և հերավոր կենթանին ֆիզիկական ճնշումից բացի սրեսի մեջ է պահում մախրում գտնվող մյուս կենթանիներին, որն էլ անմիջականորեն անդրադառնում է կենթանու մթերատվության նվազման վրա։ Եվ հերավոր կենթանիների տեղափոխումը տրանսպորտ իսկային, իսկ վնասվածքներից շատերը գրեթե անհնարին։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կահավորված անվասան շենքում և չվամոտ ենքանին մեր խնդիրի հանդիսանում ֆիրմայի կառավարման հարցում։ Բանջվում է ավելի շատ տարածք, կապովի պահված իրականացնելու համար։ Երջումները խոչնդոտ են հանդիսանում նաև հատակային անկա իրենց կենդանիներին արդյոք ճիշտ է սա, այս ավանդական մտածելակերպի կողը պետք է ունենա եղջյուր, այն եղջյուր կենդանու մոտ դժվար է տեղահել տանիքը, որը որոշվում է այս եղջյուրի վրա առաջացած հրցունային օղակներին։ Հրավենահարոտներում եղջյուրները պաշտպանում են կորերին, գայլերից, իհարկե վերը նշված բոլոր բաժանավ հնարավորություններն ունեն իրենց ակնհայտ հանգամանքները, սակայն պետք է հասկանան, որ ամբողջ աշխարհում առկա են այս քննարկումները։ Այնուամենայնիվ, երկրատումը ընդունված կարգ է անասնավորության եւ ֆերմաների կառավարման գործընթացում։ Thank you.